ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས yung gu leng gu xiong ཡགྱིན་ཇོངཇོ ཧོག ཟོག ནམག ཨོ ཏགིང ཨེ ཨེ ངག ཡངགསུངགོ ཤངལ ལལ་ལལ་མུདུདུ་དུ་ལལ་ ལལ་ཡངགལེངག ཡ་ཁིམི་ལྷ་ཟོང རོནོ་ན Yartag khara handa chigandro na amga yanga songo shanga lo la la muzu dunga lo la yanga lengo Ya chigandro yo na amga kang amga yanga songo shanga la la muzu dunga lo la yarje me la hat jo no na am go yang go sung go xiang a la la la mu du dung a la la yang leng go o ma no mo hat la la la la la yang ya n'in jo ya ma me la n'o n'a ya ya

ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ᱦᱚᱭᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱜᱚᱞᱚ ᱠᱷᱤᱱᱟᱹᱡᱚ ᱢᱟᱸᱫᱟᱜ ᱜᱚᱨᱪᱤᱞ ᱦᱚᱸᱜᱤ ᱦᱮᱫᱮ ᱮᱸᱜᱚ ᱚ ᱥᱩᱸᱡᱟᱞᱚᱞᱚ ᱚ ᱚ ᱚ ᱚ ᱚ ᱚ ᱚ ᱚ ᱚ yartullab zi zuhur mukku oyun thong yu na go shing ja lo lo oyun yari lin ya hortig khara nda hir gib yari lin ya kāng mōng rē gō shiāng jā lō lō ngī yā rī lēn yā yā khuā kēr jīg zō hō yé nō yōng kār kār rē gō shiāng

ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས